svētā gara vārdā. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums! Sirsnīgi sveicieni šajā kunga dienā no Rīgas Visvētās Trīsvienības draudzes visiem dievnamā klātesošajiem un arī radio Marija klausītājiem, kuri ar mums tagad vienojas šajā svētdienas dievkalpojumā. To mēs aizsākam ar 119. psalma vārdiem. Tu, kungs, esi taisnīgs, tavs spriedums ir pareizs, rīkojies ar savu kalpu, saskaņā ar savu žēlsirdību. Uzticēsimies Dieva žēlsirdībai! lai arī mēs tiktu pārveidoti viņa spēkā, viņa garā. Un jo sevišķi arī atceroties mūsu aizsākto ticības ceļu, kristības sakramenta saņemšanā sveitīsim arī šo ūdeni, lai ūdens mums atgādina žēlastības, kuras esam saņēmuši šīs svētās misas upuri saliekam par draudzes kori. Lūksim kungu mūsu dievu, lai viņš svētī šo ūdeni, ko mēs lietojam mūsu kristības piemiņai, lai dievs mūs garīgi atjauno, ka mēs paliktu uzticīgi svētajam garam, ko esam saņēmuši kristībā. visvarenais mūžīgais Dievs. Tu esi līdzis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai un būtu līdzeklis arī dvēseļu svētdarīšanai un pestīšanai. Mēs tevi lūdzām, svētī šo ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjauno mūsu savu žēlastību un pasargā no ļauna mūsu dvēseli un miesu, lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie tevis un nopelnīt mūžīgo dzīvi tavā valstībā caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Mēs lūdzām kungu. Varenais Dievs, lai šķīstī mūs no grēkiem un ar šo euharistisko upuri, lai dara mūs cienīgus kļūt par dalībniekiem debesu valstības godībā. gods Dievam augstumos. Dievs, no tevis mums nāk pestīšanā, kā arī tiesības kļūt par taviem bērniem. Uzlūko žēlīgi savu mīļoto bērnu saimī un dāvā Kristum ticīgiem patiesu brīvību un mantojumu mūžībā. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valdi svētā gara vienībā Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieša izsaja grāmatas. Sakiet mazdošīgajiem, esiet droši un nebīsties. Lūk, jūsu dievs! nāks atriebība, dieva atmaksa. Viņš nāks pats un jūs atpestīs. Tad atvērsies neredzīgo acis un atdarīsies nedzirdīgo ausis. Tad klibais lēkās kā briedis, un mēmā mēlē iesauksies priekā, jo tuksnesī izvirdīs ūdeņi un strauti izkaltušā klajumā, un sausā zeme taps par ezeru un izslāpusī vieta par ūdens avotiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lasījums no Svētā apakšuļa Jēkaba vēstules. Mani brāļi, mūsu godības kunga Jēzus Kristus ticība, lai jūsos nesaistās ar audzīšanos uz personām. Jo, ja jūsu sanāksmē ierastos vīrs greznās drēbēs un ar zelta gredzenu, un ienāktu arī nabaks netīra apģērbā, bet jūs pievērstu skatienu tam, kurš valkā greznās drēbes un sacītu, Tu sēdies šeit goda vietā, bet nabagam pateiktu, tu pastāvi tur vai arī apsēdies pie manu kāju soliņa, vai tad jūs nepieļaujat šķirošanu savā starpā un vai nekļūstat ļaunprātīgi tiesneši? Klausieties, mani mīļie brāļi, vai tad Dievs nav izredzējis tos, kas ir nabagi pasaules priekšā, par bagātiem ticībā un par tās valstības mantiniekiem? ko viņš apsolīja tiem, kas viņu mīl. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs kungs, lai ir ar jums! Lasījums no Jēzus Kristus evanģēlija, ko uzrakstījis Svētais Mārks. Jēzus izgais no tīras robežām caur Sidonu nonāca pie Galilejas ezera, pāriedams Dekapolis apvidu. Un pie viņa atveda kurlmēmo un lūdza, lai viņš tam uzliek roku. Paņēmis to saurupu no ļaudīm, viņš ielika savus pirkstus viņa ausīs un ar siekalām aizskāra viņa mēli un paskatījies uz debesīm, nopūtās un sacīja viņam: Efeta, tas nozīmē, atveries un tūdaļ atvērās viņa ausis un atraisījās viņa mēlis saišķis, un viņš varēja pareizi runāt. Jēzus viņam pavēlēja nevienam par to nekā neteikt, bet jo vairāk viņš liedza, jo dedzīgāk viņi par to sludināja. Un jo vairāk brīnījās sacīdami, viņš visu labi ir darījis, kurliem viņš dod dzirdi un mēmiem valodu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tad, dārgā Dieva tauta, radio Marija klausītāji, šodien dzirdam par Jēzus brīnumaino dziedināšanu. Kulmēmajam klātesošie lūdz uzlikt rokas un šādi dziedināt. Taču Jēzus paņem to saurupu jo nevēlas iespaidot ļaudis. Nemeklē popularitāti vai pārprotamus panākumus. Jēzus vēlas darīt tikai labu. Šādi Jēzus māca ar savu piemēru. Labu jādara bez izrādīšanās bez īpašas uzmanības pievēršanas, drīzāk klusumā un vienīgi dievam redzot. Paņēmis sirkstošo malā, Jēzus aizskar tā ausis un mēli. Šie žesti atgādina Dieva dēla iemiesošanos mūsu vidū ka Dieva dēls ir kļuvis par cilvēku. Viņš saprot citu cilvēku. Viņš saprot katra no mums piedzīvoto, izdzīvoto, sāpīgo stāvokli, kāds var iestāties. Un Dieva dēls iesaistās ar cilvēciskiem žestiem, ar tiešu fizisku saskarsmi. Jēzus vēlas arī parādīt, ka šis brīnums notiek pateicoties viņa vienotībai ar tēvu. Tāpēc viņš vēršas uz tēva klātbūtni. Viņš tā kā piesauc tēva klātbūtni, cik svarīgi bija viņam veikt tēva darbus. Svarīgi bija, ka tēvs arī būtu atklāts caur viņa darbiem. Šī dziedināšana kļūst par atvērtību citiem un pasaulē. Tāpēc Jēzus saka, atveries, efata, atveries, mainies, esi atvērts tam, kas ko pats Dievs vēlas īstenot tavā dzīvē. Dziedināt, dziedināt mums vajag ne tikai slimības un fiziskas ciešanas, atgūstot miesas veselību, pat ja tas šeit virs zemes nav dažkārt pilnīgi sasniedzams, lai kā censtos zinātne un medicīna. Dziedināt ir nepieciešams arī iekšējo cilvēku. Varbūt dažkārt grūtāk ir dziedināt cilvēku no egoisma, no bailēm, no raizēm, no dažādiem mēģinājumiem citus atstumt un noraidīt. Cik grūti dažkārt ir dziedināt vai atbrīvot no aizspriedumiem, un tādas attieksmes, ar kuru, kā šodien otrais lasījums atgādina, citi cilvēki tiek šķiroti pēc mantas un naudas daudzuma. Dažkārt var atstumt arī tad, kad cilvēciskas, sociālas, ekonomiskas problēmas tiek vienkārši neņemtas vērā. Tas var notikt arī kaut kādas vienpusīgas, neīstas dievbijas vārdā. Cilvēks var palikt dažkārt kurls un mēms, sastopot slimnieku sāpes, raizes un grūtības. Dažkārt pat iznāk tā, ka paši slimnieki un viņu ciešanas kļūst it kā par problēmu. Par problēmu, kas liekas pārāk apgrūtinoša. Nevis par iespēju, lai mēs paustu tuvāk mīlestību, gādību, solidaritāti attiecībās ar vājākajiem. Šodien Dieva vārds mums ir kā atgādinājums padomāt, kāda atvērtība mums ir nepieciešama mūsu sajūtām, mūsu uztveres spējām. Mums ir jāatveras citu cilvēku vajadzībām, izvairoties no egoisma un sirds noslēgšanās. Tāpat arī no tā saucamās raudzīšanās uz personām, kā otrā lasījumā teikts. Tas ir, ko tagad sauc svešvārdā favorītisms, kad mēs tātad īpaši vienu izceļam, otru it kā mēs neredzam vai negribam redzēt, negribam dzirdēt. Un citu mēs bieži vien vērtējam pēc ārienes, kā otrs izskatās, kā otrs uzvedās, kā varbūt otrs neatbilst mūsu priekšstatiem. Bet Jēzus nāca mūs atvērt viens otram, vienu otram. Viņš nāca atbrīvot mūsu sirdi mūsu iekšējo pasauli, gan Dieva lielākai žēlastībai, gan arī citiem cilvēkiem, kurus mēs sastopam mūsu kopīgā ceļā. Dievs kļuva cilvēks, lai grēka dēļ iekšēji kurlais un mēmais cilvēks spētu ieklausīties Dieva balsī mīlestības balsī, kas uzrunā sirdi. Lai mēs apgūtu mīlestības valodu un paustu to dāsnuma un pašatdevis žestos. Lūk, mums ir jābūt gataviem ar šādu atvērtību Dieva spēkā saskarties gan ar mūsu pašu, gan ar citu cilvēku vajadzībām. Un tas notiek tā saucamajā mīlestības liecībā. Patiesā mīlestības liecībā, ka Dievs var pat darboties caur mums, un var dziedināšana notikt caur mums, un atjaunotne var notikt caur mums. Šādi arī mēs varam izdarīt it kā iegūt papildus ierosmi, kas ļautu mums pašiem un citiem skatīties, redzēt, dzirdēt, uztvert plašāk un līdz ar to cerēt. Līdz ar to uzticēties, līdz ar to skatīties nākotnē ar lielāku paļāvību Dieva apredzībai. Tas ir tik ļoti mums vajadzīgs tagad, kad mēs bieži varbūt varam padoties nomāktībai. Un kad arī mūsu sajūtas, mūsu uztveres bieži vien pārāk negatīvi var iespaidot šīs pasaules negatīvās tendences. Mēs esam aicināti kopīgā ceļā piedzīvot šo atbrīvošanos un dziedināšanu kādu Dievs mums dod līdz ar patiesu brīvību. Brīvību no grēka, brīvību no egoisma, brīvību ar prieku atdoties un nenoslēgties sevī. Domāt arī par tiem, kuriem varbūt sākotnēji liekas, ir mazāk vajadzību, bet katram ir sava vajadzība. Katram ir sava vajadzība nepieciešamība un savs atbalsts nepieciešams. Lūk, tā izvēršas mūsu kalpošana kā dieva bērniem. Šādi mēs kalpojam viens otram atbilstošā veidā, un Dievs var atbrīvot no ambīcijām un sāncensības, no neusticības, bailēm, iekšēja tukšuma, izolētības un arī dažādām sūdzībām. Cik bieži mēs varbūt vairāk esam gatavi aizstāvēt sevi vai attaisnot sevi, nekā atdot sevi. Taču Jēzus palīdz un atbrīvo. Ja arī vienmēr mēs jūtamies vāji, Jēzus sekotāji un pat grēcinieki, tomēr esam aicināti ar prieku un drosmi dzīvot sadraudzībā ar Dievu un brāļiem un māsām, pielūgt Dievu ar neatlaidību, risināt dzīves grūtības. Tālūk šodien Dieva vārds saka: efekta, efekta, atveries! Jēzus mums to saka šeit un tagad. Atveries! Esi bagāts ticībā! ja arī ārēji un materiāli jūties trūcīgs. Esi bagāts, atveries, lai Dievs mums palīdz. Pilnībā atvērties Dieva mīlestībai, katru dienu ticībā piedzīvot šo efatas brīnumu, lai dzīvotu sadraudzībā ar Dievu un mūsu brāļiem un māsām kopīgajā dzīves ceļā, pārbaudījumu ceļā, bet arī šo iespēju piedāvājumos, kad mēs varam patiešām teikt, kā pirmajā lasījumā atgādināts, mēs pravietiski varam teikt, mēs esam droši, mēs nebīstamies. Lūk, mūsu Dievs ir mūsu vidū. Viņš ir ar mums un Viņš mūs vada uz priekšu. Amen. apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu. Kristus vārdā, sapulcējušies pie kunga altāra, lūgsimies. Lūksim, lūksimies par svēto Kristus dibināto baznīcu, lai tā sludinātu Kristus pestīšanas vēsti visas pasaules tautām. Lūksimies par visiem, kuru rokās ir valdīšanas vara, lai pildot savus valsts pienākumus, viņi kalpotu savu tautu patiesajam labumam un interesēm. Lūksimies par tiem, kuri ir akli, mēmi un nedzirdīgi lai kungs piepildītu viņu sirdis ar dziedinošo žēlastību un mieru. Lūksimies par slimnīcu pansionātu, neatliekamās palīdzības dienesta un daudzu citu medicīnas un veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem – lai pār viņiem mājotu kunga svētība. Lūksimies par tiem, kurus kungs jau ir aicinājis aiziet no šīs pasaules, lai nostājušies kunga taisnīgās tiesas priekšā, tie saņemtu grēku piedošanu un ieietu debesīs. Mēs Lūksimies par Radio Mariju Latviju, par tās darbiniekiem, brīvprātīgajiem, palīgiem un klausītājiem. Amen. Dievs, visas pasaules valdnieku, uzklausi žēlīgi mūsu lūgšanas un stiprini mūs caur Kristu, mūsu kungu. Amen. Šodien, pulksten 14. Rīgas Visvētās Trīsvienības baznīcā notiks kora koncerts Dievmātes godam Ave Marija. Šis koncerts arī tiks translēts pa Radio Marija Latviju. Šodien pulksten 14. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Dievs, patiesas dievbijas un miera avots, palīdzi mums ar šo upuri tevi cienīgi godināt un ar lielu mīlestību tevi pieņem svētajā komunijā caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dievs, kungs, lai ir ar jums! Uz augšu sirdī! pateiksimies kungam mūsu dievām. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka tev debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur, jo savā žēlsirdībā tu esi pasaulī tā mīlējis ka mums atsūtīja savu dēlu, kā mūsu pestītāju. Tu gribēji, lai viņš visā būtu mums līdzīgs, atskaitot grēku, lai tu varētu mūsos mīlēt to, ko mīlēji dēlā. Ar viņa paklausību mēs atguvām tavas dāvanas, kuras pazaudējām grēkojot un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējām, teikdami tā gāt un vienmēr. Kungs, tu esi patiesi svēts, tev pienākas gods no ikvienas radības, jo caur tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu un Svēto garu, tu visu dzīvini un dari svētu un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules slēgta līdz pat rietam, tiktu upurēts tavam vārdam par godu tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, Kungs, svētī šīs mūsu upurtāvanas, tā paša svētā gara spēkā lai tās mums to par, mu, par tava dēla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tai vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, pateicās, tev pateikdamies, svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet, un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies, svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. lūk, ticības noslēpums. Tāpēc, pieminēdami kungs tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgo augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņu otrreizēju atnākšanu, mēs ar pateicību te upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upurdāvanu, uz to upuri, kas mūs samierina ar tevi, lai mēs pieņemdami tava dēla miesu un asinis saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izredzētajiem, ar visvētāko jaunu dieva māti Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar taviem svētajiem apstuļiem un godpilniem mocekļiem un visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie tevis. Mēs tevi lūdzam, kungs! lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu, stiprina ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalbu mūsu pāvestu Francisku un mūsu biskupu Zbigņevu, visus biskupus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimēji, kas ir nākusi pie tevis ar lūgšanām. Ved pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis, bet mūsu nomirušos brāļus un māsas, un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, Svētā gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Apestī mūsu kungs no visa ļaunā, dod lūdzu mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlstību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Kungs, Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apstuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. lai dieva miers ir ar jums vienmēr. Sniegsim viens otram miera un izlīguma zīmi. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, sveitīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Lūksimies! Kungs Dievs, kas ar savu vārdu un visvētāko sakramentu baro un dzīvini savu ticīgo dvēselēs, palīdzi mums ar šīm Kristus dāvanām pieaugt dzīves svētumā, lai mēs arī mūžībā būtu kopā ar viņu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Sirsnīga pateicība par jūsu līdzdalību šajā dievkalpojumā, pateicība korim, kas kuplināja šo dievkalpojumu, un arī visiem radio Marija klausītājiem, lai jums ir svētīga šī diena un jaunā nedēļa. Tagad arī būs svētība ar visvētāko sakramentu. genitori, genitori. celo prestitisti eis. Omne delectamentum in seca Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis Tue, memoriam reliquisti, tribua quesumus, itanos corporis et sanguinis Tui sacri mistere venerari, ut redemptionis tua fructum in nobis ugiter sensiamus, vivibis et regnas in saecula saeculorum.